Luzea, baina interesgarria izan da lehen eguna, zentzu guzietan, epailearen aurpegi zorrotz eta etxia, lasaituz joan da arratsaldean zehar eta hitzartze ezberdinek, 2008ko abenduan lugusson egin asmozutena eta ondotik etorri zen guztia seki esplikatu dute. Zer azpimarratu nahi izan duen galdegin diogu Beatriz Molaran auzipetuari. Il y a bien sûr aucune intention criminelle de notre part, au contraire, nous l'avons fait pour... Euh, modestement le bien-être de toute la société, que ce soit du Pays Basque d'Espagne ou du Pays Basque de France. Voilà. Autoritateen eta gizarte zibilaren artean lotura estua izan dela, azpimarratu du lekoko gixara deitua izan den Matias Fekel, Frantziako barne ministroiak. Donc il y a eu une coopération entre les autorités publiques et des acteurs de la société civile du Pays basque qui ont clairement, euh, dans, dans cette affaire, été euh, des facilitateurs pour le désarmement de terre. Epailea biziki zorrotz hasi da auzi astapenean, baina adierazpenak aitzina joan ahala lasaituz joan da, bakoitzaren adierazpenak gero eta gehiago entzunez moztu gabe. Ez da prokuradorearen jarrera izan, Anaiz Finuza bakebideako presidentea. Ipar Euskal Herriko kontakizun hori ez, eh, ardura hartzea, riskatze politikoa, lugalde oso bat gibelean, eta fiskaltza antiterrorista bat, eh, nola erran, mailari gabeko fiskaltza antiterrorista bat. Erran bezala, sei lekukoek hartu dute hitza eta honela bukatu da lehen eguna.